pasar loak muliawan nek liwat dupa Wong saiki gak peduli wis anak kepingin gudho prawan sampai ketata beca. Paribasane wa urang gak ana buntute. Tuku sewek mele sing ireng wong wis tuwe bolak-balik motong Indonesia uga disebut duwi pantara artine pulo-pulo di antara dua abang anu ayah Aceh batak kuku Minangkabau lampuan Jaya Batui banjar jaya Tengger Jawa Matura Bokes Makassar Toraja Toraja muka mina ada korontalo sanger sasa sumbawa flores timor banja Ambon ternate iria la, la. Senajan terdiri saka suku-suku bangsa tapi semboyane bineka tunggal ora oke mulo iku kabeh dudu Allah ate Nadan liyo suku Sang akamane tapi bersatu bangun negarane toleh bojo sah jalan-jalan tapi nek toleh jodoh rada kangelan ojo gawe cara serampangan akhire oleh wong wedok nek sing jagoan oleh bojo tepak wong wedok sing gak neriman kula gawene wani barek wong lanang blonjo cukup ngomong sing kurang wong wedok ngono iku gak keneh gawe pedhare blonjone kurang gawe ning ringi pole masake cuma sedhe gak tawa adus ambune rambute sampe tengi sing lanang kuda nyambut sing wedok udal bunyi wong wedok ngono iku pancene sembrono soal rumah tangga mulo gak dipentingno tumane wis ayu nang wong lanang tega lek sing lanang udal nyambut gawe sing wedok no betoro kala Teranan teko Dewe gawe jalaran Tekane telat Jare den duwe simpenan Teko kesel-kesel Sing lanang dijak kekeran Mulo akire Sing wedok ngajak pekatan Mulo keturutan dulur saiki dadi rondo pancen iku sing dikarepen no jare wong rumah tangga iku marai soro sing enak urip pijen iso nglumpukno donya karepe mono emo nyekel dhuwit sedikit saben mangani mangane sate-satean kentang lan bistik bareng gak nyekel duwe dheweke duwe taktik nyambut gawene budal bengi dadah barek gowo plastik Udal bengi kira-kira jam setengah pintu ditutno arek lanang-lanang barek goyang Sopo no peteng-petengan Berasak-berasak no tengah tebu Bareng plastik di beber Geludak-geluduk Dadah badar jaduh Kaponmu kapan yo? <laughs> Ayo mlaku-mlaku ya. Ayo. Mulai. <laughs> Ha. kok akal-akal rabi loro lah. Tapi mbok tuwa mbare mbok nom ya padha ae. Klambine ya kembaran, cewek ya kembaran. Kalunge ya padha ae. Mbok nom setengah kilo, mbok tuwek ya setengah kilo. Tapi kabeh wesi. Lek umat dipunya, ongkos kota lek gak kredit ya gak iso tuku. Nah, gak. konco kumat ayane yu yu yu mbak ayu opo kira jam setengah telu tak totok lah wange dicukuki asu kira-kira dianggap aku maling aku melayu sifat kopeng aku nyelentung nang burine jedek asu tak sawat dadak kain-kain kula kesuwen tak buka dewe nduk jeru peteng gak ana lampune mlebu kamare anake dadak kliru babone cindhi kapan di peno mabu apena endi bengi bengi kadhe gawe topi kudu arek wetok sampai So adem atine bengong kole ngalor leh tiwa jero kampung Ono kere api-api kok yo diambung kole ngalor leh tiwa tawa kong perlu nendang toto oma lebune ke susu ketatap lawang tengah tiba kejeng kang katoke bedang ana sing nyandhik katoke beda dheweke ga ele bareng ana opa-opa dadak didi kepucing malah tekus le namung semanten kidungan kula sae lan boten ambarok ta arep podo kartala waras ah waras lah lah iya waras kaya ngene gurune lha lek loro kari sak pira e? sak beting bae <laughs> Ya iki lho, jane ana lambe abuh gak kena tangane wong liya iki. Lah kena apa? Kena jotos kuwi. Ojo murang-muringan ta kon iku. Kon kae cilik durung tau mimi seneng ngene. Oh, ojo mangkelan ngono lah ngancane awake guru mikir apa sih? Lho, iki kon kon ngaranin aku ya apa sih? Guru. Guru. Keliru. Lah ya apa? Iki ngono gak guru. Ya apa ya? Balung gak diwau daging. Ah, iki yo padha ae. Gak ngono mikir apa, Jung? oleh gak sedih ya apa lo wong urip ana ndek kutho iya terus katik penggawe aku ki rok-rok asem sedina nyambut gawe rong dina prei rong dina nyambut gawe telung dina hari besar anake piro kabeh papat omah pinggir rembong katik omah pinggir rembong arek sik cilik lu lu lu temenan sik duwe-duwe mangan semego-semego upama pitik ya yo... Ake ah. selambere. Ah iya sik. Apa oh, ake selambere iku lho. Petik sik semlambere-semlambere. Karepku ngono lah kecantol kecantol untu ya. <laughs> ayo wong petik sik semlambre-semlambre doyan-doyane mangan umpama arek sik doyan-doyane nyucuk lak ngono omong ngamu rumangsa rumangsaku ngono ta panjene sumpek panjene oh. arek cilik usak sak ketoke lho temenan lho esuk ana ini-ini wong dodol es gak ngerti nek wong tuwa gak nyambut gawe arek telu njaluk es kabeh wong tuwa gak nyekel duwe wadah nelongso lho awan titik ana mikul soto mergi ku njaluk Wong tuwa gak nyekel duwe. Wadah tambah ngersula. Lah ya war, suri didik nang omek kul maye. Anakku yang njaluk emak. <laughs> Omong ngamu kono, lha apa ana mayit kon dodono iki. Lah arek cilik mosok ngerti lek mayit ta terima wong dodol kethuk lindri lak ngono ah. Arek papat yo gak njaluk mayit bauyar dhewe-dhewe. Boleh wedi ya. Wedi lo. Mulan tah nyambut gawe yo. Ya apa sih melu ah. Mbo nek ngono. Eh, pendengaran tajam ta? Sopo? eno tajam pendengarane. Tajam penglihatan. lo jelas napas lu dawa layu banter 100 kilo bongkok <laughs> ngan didik ngan didik eh, kuat ta iya pak kuat ngan didik mbok nek didik-didik ngene ijazah duwe ijazah oh duwe ijazah duwe ya duwe izin orang tua oh mesti dijini ayo malah aku mbuh nek ngono ayo begal yo oh, kabulo kadate ya Apa kok gak gelem? Gak sampel nyene kon. Apa? Oh. Kan gak ngerti nek jaman saiki penjagaan ketat. keamanane kampung maupun di jalan-jalan raya hansip saiki wadah iya sudah dilebar luaskan apa dilebar luaskan iki mamulo lek ngomong cendelane buka ya ngene iki disebar luaskan lha iya tapi carane sing dadi mosok lho sembarang ana carane pene iki aja wedi akibate wedi apa sih lho ya apa lek kecekel ngono ta lho jelas lo wong berbuat iku pasti ya nek berbuat tapi. Wong oh, berbuat elek iku pasti dicekel e. Iya nek dicekel bapak polisi. Dicekel-cek langsung nang kantor polisi. Iya. Nek cang dicekel penduduk. <laughs> Dicang kidut. <laughs> Nek dicekel penduduk. Apa? Oh? Digepuki. Wah, sanggepen pijet lah bubuk ae pijet pijet. Bubuk apa wong balung kutur mreteli mreteli. Tah, aku ngajak wong lek gak Lek gak turune gento gak gelem aku. iya Pak. Lek gak turune gento gak gelem. tak pikir ya aku ya krungu kabar nek kene pancene balane bajingan. Ngono lah lha aku kok bajing-bajingno. lah apa aku kon kon gento-gento. <laughs> Eh, gelem ah. Ayo. Gelem wis. Saiki ngene pamane peno wong sugih aku wong sugih. Aku bekali. Ngono lah Peno liwat. Aku liwat kene ah. ya. Tak cekat ya. Iya. Mulai teko kene. Hmm. hurdah Loh kok bidek ayo apa sih? Lek gak bidek ya ngomong apa aku? Ya menya pring ngono lho. Eh pring. Ah. Hurta pring. Iya. Hur ta, pring. Sopo iki? Kancamu menawar. Heh, menawar sing gak ro iku sapa lah ngono. Hah? Kedok rimang takon iki. iki gak kenal muni wong sugih ngono. Oh ngono. Hur ah. ta, pring. Sopo iki? Wong sugih. Sugih apa? Sugih utang. Lho. Aku iki begal ta jange ngewangi nyauri utangmu kon iki. Tolong omahmu dolen, Pak. Eh, kon iku wong sugih donya. Oh, sugih donya. Hur pring. Sopo? Wong sugih donya. Apa nanti? Ya gak lunga-lunga. <laughs> Eh, gak lunga-lunga. Kok ni wong sugi remak tayo apa? <laughs> Kok nang Jakarta ono luar? Ora oh, nang ndi? Iya iya. Horta, pring, sapa iki? Wong soge. Apa nanti? Nang Jakarta. Gak apa iki? Gak gawa apa-apa. <laughs> nggawa apa-apa. Lah kon gak nggawa apa-apa sing tak begal bendomu kono. Nggawa <laughs> tas, nggawa tas. Bur Pering Sopo sapa iki? Wong soge, nggawa apa? Nggawa tas, tas sapa? Tas semen. <laughs> Dudu tas semun ah. Kan di tas seman. Wah, tas kulit. Kulit apa? Kulite duren. Aduh. <laughs> Kulite duren? Iya. Jaluk rong juring. Kaya apa? Ki batukmu bathukmu. kulite sapi, kulite sapi. Oh, kulite sapi. Hurda, kulite sapi. Hurda. Hurda, pring. Sopi, wong soge. Apa nanti? Nang Jakarta. Gawa apa? Gawa tas. Isine? Oh, isine ah, kecoa. Piro kape? Papat. Jaluk lur apa? Gaya apa? Digoreng. Kecacape <laughs> brengos. Wah, arek lah pokoke nggo kecoa iku. Isine duwe, isine duwe. Hurda, pring. Sopo? Wong soge. Gawa apa? Gawa tas. Isine duwe, tak jaluk. Nyok lho. Aja <laughs> kekno cek muring-muring aku iki. Oh, ngono ah. Tak jaluk. Kaleh, kaleh, kaleh. Siapa saya? Lah kon Kartolo. Eh? Lah kon iki sapa? Sapa li? Lah sapa nek kon gak Kartolo? Kon gak tahu didik-dik wong gendeng ya. Eh? Nanti mbang kon durung tahu diraupi wong linggis aku. kon gua Kon gak kenal bare aku. Oh, gak kenal. Siapa saya? Tidak tahu. Gak tahu. Tidak kenal. Bawa uang. Bawa. Saya minta tidak boleh. Pilih satu di antara dua. Pilih satu di antara dua. Harta atau nyawa? nyawa eh, eh atau harta nyawa atau harta lakar punya apa harta atau nyawa oh iya iya apa Duh. harta atau nyawa oh pilih pilih ah <laughs> kok penting harta atau nyawa kok pilih pilih apa sih berat nyawa juga berat barang berat jawa sampai berat jawa ya <laughs> berat nyawa juga berat barang. Jadi berat nyawa dan barang. Apa iki? Njur klambi iki, eh? Iyalah, rembuk-rembuk iki. Le kon tutupi. Iya, rembuk-rembuk. Iya. Ala iki lak drijimu kon utak-utik. Eh? Apa? Driji. Kon gak tau digancu wong. Lah apa driji? Pistol, pistol. Apa? Pistol. Oh, pistol. iya, iya. Saya minta Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tembak. Tidak boleh. Tor tor tor Ya, wong begali kudu ngono. Nek wonge mati, wonge mati barang digowo. Ngono ah. Wis iso ya. Wis, iso wis. Iso ya. Iya. Saiki aja aku wong sugih pernah begali. Engko tak dhisik sapa sing gegek. <laughs> Ayo saiki peno begale aku wong sugih. Ayo begali aku. Begali nggo apa? Lho nggowo pentung. Aku nggowo barang ya. Lho kabolo kadate ae. Lah apa? aku durung iso bacok aku kena bacok dhisik. Kon nggo apa? Barange gorene. Oh pistol. Lho ngono arene. Aku kate bacok rong rong kilo aku kon tembak mati aku. Lah kon apa? Wis pistule aku. Oh nggo bedil. Engko tadi sik iki jange mekel ta perang iki. Lah ya kon nggo apa pistol lah. Eh, aku pistol. Lah nang sugih liwat cekaten. Iya. Potongane kaya wong sugi tapi gak gablek wong iki. Arek gak gelem Potongane kaya wong sugi, masih ya kaya ngene lho. Kucing rembes saya gak duwe. <laughs> Arek iki kok ngomel ae ya arek iki. Ah ya apa? Gak diurdana ya apa? Eh, urda kaya kon mang. Mung latihan dadakno golek wong sugi. Urda, pring. Wong oh, dingan, wong wetane kali. Katenang dhewe. Nang kulone kali, tak elingno, Dik. Apa? Tengah e kali karno uwote. <laughs> Waduh. Suara suarane iso nyongo. Karno uwote. Oh, kali-kali kalian. Eh, kali-kali kalian. Oh, dah, ring. Wong dingan. Wong sugih. Katene ndi? Nang Jakarta. Eh? Iya, budal. Budal. Arek kita tenan ketinggalan sepur, Dik. <laughs> Cegaten ngono, War. Cegaten. Kok nyegatmu. Tur tas aku delon ana wong gusu untune mlangap ya. Arek iki begedeken tak kandakne suwari bisa ngono. Ayo, hor dah, pring. Katene ndi? Nang Jakarta. Gak apa tas. Tak jalo. Kale, lho, kale. Kale. Iya. Lho, kale ten, kale. Tak pateni kok. Tak laporno Pak Lurah. Lho, sik, sik. Lho, lho. Waduh, mati aku lho. Gak kon kok dhisik mateni aku kon. Gak kon jange mbonong aku. Lah apa? Kon mang lak ngawiti ya. Iya. Saiki pungkasan kon kok mateni aku kon. Ya apa? Sing <laughs> Sing jak mang lak yo kon cilok. Wong aku katekon lapor nang Pak Lurah iki lho. Wis ngene war, aku nyoba pikiramu. Iya, iya. Nyambut gaweane gak kurang tukang batu ta. Iya. Nyambut gawe becak, pokoke gak begal. Pakai masa zaman saiki masa pembangunan. Nek eh, begal iku melanggar hukum. Iya. Lho kalau kalau sapa ya? Sa Sapari ya. <coughs> anu Saparu. <coughs> Oh, Kartolo. Iya. Nggak menawar. Iya, Ri. Coba rek kon rame ini. Kueker Kok oh, niku geger lapar. Kok njok ngurus wong geger. Pikirin sepatumu iki lho. Semirenmu kaya butunge tegus ngono. Iki wis kok sulno ping pire. Wong njok ngenyek perkara sepatu <laughs> Sing penting lak pribadi ini. Penting iku pribadi ini bener kata iku. Ono kabar apa? Wis ana bangunan ngono iku nek rukun. Rusak. <laughs> Nek gak rukun mesti rusak. Arek <laughs> kupinge tambah menjelekan maneh. Ono kabar apa lek rukun? Ya umpamane ana rusake motor yo reparasi sanggup memperbaiki mulai bener nah, ya sepeda garasi eh, rusake untu omonganmu ga enak arek kok mosok rek tak rungokno wong iku mbok sing gelek anjang sono namae kanca ana apa sih tri ana kabar mengesankan nek lho mosok lho lho lho yo pak kuwi ngilak nulung wong ta syukur ta wong urip kuwi wajibe tetolong iki wong hmm. apa iku nulung wong wedok tak e, wong dempil Kok kok niku padane? <laughs> Lentrik wong dengkel. Wong wedok? Iya, kok wong... tolong? Heeh. Mm -mm. Secara wong wedok iku lak wis penggaweanmu. Nek iku gak nolong kok. <laughs> Lah apa? Lho, wis penggaweanmu. Aja di lodong iku. Lho, lah penggawean arek iki lek nolong wong wedok aja kuatir. Terang-terangan ya, irung nih, kadik ndukuri irung kadik onok caplai. <laughs> Wis, wis. Terus gak <laughs> caplak iki opo? Kon iki olehmu menghina <laughs> iki. Wong wedok lapo kok tulung? Iki kandeng-andeng iki. Tak tulung rek. Tak delok wong wedok iku mangkok wedok mulai cilik. Oh, dadi kandeng ngoten Terus tak gawa mule. Iya. Iya iya. omae rek rong dino gak doyan mangan, matek saiki. Eh, lho, mati. Wis mati peles iki wis. Sak jendik-jendikane ya. Hmm. Ah, ya kabeh war wong mati kok. Rasamu mati nang mati Ya lek cedhak ngono ah. Buntute tugel sik saka gal-gal. <laughs> Oh, ya kabeh mati wis. Wis mati ya tulungan pisan kuburan sampurnakno. Loh, jange tak kubur iku rek, aku gak iso. Carane ngubur wong mati ya wis. Gak iso ngubur wong mati. Iki masyarakat nomor piro arek iki? Eh, kon niku manggon kampung to manggon alas? Lho, nak kampung. Mosok gak tau urung burung mati. Aku mulai cilik gak tau iku. Wong mati ya termasuk mayit iku. Didusi, didusi oh, disuceni. nganggo didusi barang. Didusi ya. Iya. Mari disuceni, mm mari disuceni terus iku lho di dibuntel. Oh, dibuntel. Iya. Dibuntel apa lho? Godhong jati, ya. oh, tadi mati iki dibuntel godhong jati ta. Gedeng kon suri. Ngono yo nganut kon iku. Aja takon karo Oh, Kok dhisik ta? Lah dibuntel apa, War? Waduh. Ada wong mati nek wis mari disuceni dibuntel awo. Oh, termasuk kain. Pirang meter, War? 15 meter. 15? Iya. Lho gak 7 meter ta? itu atau songo oh sing songo kanggo sing mati ya. lalu ini 6 meter lalu di kemejan gue mek celono <laughs> kok disik takon gak kelamben kelamben nek anak wong mati wah kenapa tawa di nek wis di buntel terus dibu eh ditaleni taleni apa kawat <laughs> kok niku ngrambut wong mati tangga keranjang kon niku wis takon apa ri takon apa oh, ditaleni apa lho ditaleni kain ya dhuwur siji tengah siji nisor siji termasuk telu telu sebab wong mati kanggonan budidaya rasa. Iya. Nek mari ditaleni, terus digawa, dilebokno. Dilebokno ndi? Nek jero kulkas, ya. <laughs> Sik takon iki ngopo? Kalkus yo, kulkas kalkus. <laughs> Ana wong mati dilebokno kulkas. Takon menawari lho. Aku gak guyon. Tolong aku sampel ngandani yo dilebokno kulkas. Dilebokno ndi, Wak? nek wis mari dibuntel dilebokno terbelok pendoso pendoso iya iku terus dibudalno budalno nanti? nang rumah gadek <laughs> oh di digadekno ya ngapa mati di digadekno iku oh aja goyang kok tak titik undhuwon kok digon nang kuburan ya terus iya. dilebokno kuburan diuruki diuruki nek mari diuruki dikek tenger piro lo situ dikek ndi dalem tengah lho lak kena udele sing mari wendeng arep loro loro ri loro dikek sirahe karo siti cilik. Nes mari tenger loro siram mek sikil. Warna disiram kembang. Kembang apa, War? Kembang turi sak bumbune pecel. Gusti <laughs> ta iki nyiram wong mati ta golek sego pecel. Iki hmm. Terus disiram dikeki kembang terus di diwacakno. Diwacakno apa? Nini loro mata. <laughs> mati kok gak iso lak kebacut ta. Wis gak mungkin sapari paling yo gawe gawe. Wis kumpul wong-wong marai jatuh hai prestise. Oh, Satu. eh, ses. sing penting wong sik enom dhuwit katik nyekel. Gelar wedok. <laughs> saiki nek kata arek wedok, waduh. Pikirane yo koyo gak karuan katik macak arek saiki gak karuan Engko idepe kurang ditambahi diwalik Mbok motone diwalik pisan. <laughs> Iku sapa iku? Ah. Ngene iki ya apa ya nandi anake. Nah, iko. <laughs> iki arek ingat-ingatan iki. Pokoke arek mesti gegeran nambe untuane tak ambek dulur mesti tulung-tulungane gampang iki. Loh, Dek. Lho, sampean tukang becak ta? Non? Tukang becak. Ngeten gak tukang becak. Dalan apa? Tukang batu niki. Sampe ngawur wong celanane licin, sepatu pote, klambine pote, golek kaos kaki ganok sikil tak bunder kobot ngene ta. Nggih mesti. Mas Tri. Sampe niku pun ngoten adine nek ganteng terus gak gelem becak ngoten ta. Kadang-kadang ganteng nyopet njenten. Oh nggih mboten sih lan apa sih? Lan apa sih kajeng lan apa? Kuwi niki botok tukang becak. Mbok mau tukang becak lan apa? Ajenge kan ngeteraken kula. Teng pundi? Langsung. Masul teng pundi? Mriku lho nyabrang. Heh? Nyabrang. Kongko nyabrang no? Nggih, sampean apa timbang nganggur sampean sabrangaken kula. Tumang sama aku iki yuyu kangkang lah. Lah sampean nyarap mawon gak becak ya japlak. Wong ganteng iki koyo ngene delok ayang-ayangane wis ganteng ini lho no. Kok delok potongane wong brengose gak jangkep ngono kok. Tapi lak sedep. Sedep mergane kumpul bumbu nek turu. Toro. ambune ambu kecoak. <laughs> Kok anggap aku iki bothekan ta apa? Wah, jare rambuti ngembang bakung. Apa? Wah, oh? tumone rek, akeh tumone. Asih. Kok sampai teliti teko tumo bareng itu aku akeh apa? Oh, lah karo nempetan nduk kene. Rumahmu bedes aku metani. Ah, tano. Oh, ada bangkean gitar. Roki. Roki anyar, iyo sik tas tuku e. Kalunge lho sepuan ning <laughs> rupane. Ngene kok aku ngajar sih. Buka rahasia wong tengah dalan masih sepuan gak sepuan nak urus aku sih. Lah ngene jungkar-jungkir nduk tengah pasar yo. Lah yo nang tuku pisan lah lho tengah pasar iku. Lapo? Oh anu, napa? Sampean pundi kliyane? Lah napa sih takon-takon sampean iki? Anu, namana, namana. namana ngomong wis gak teteh. Namanya siapa? Pelo ya ngomong. Jenenge sinten? Kula. Nggih. Tini. Oh, Tini. Nggih. Pun kuatir dik lek sampean gelem kula rabi nedhi kula beton nama sampean. Lho. Tapi nggih. Sampeyan kuwi napa sih angin ta ulur-ulur? Ngenteni rendeng dhisik lek beton, soalnya nongko dereng ngusum. Soalnya niku aneh-aneh. Sampeyan nedhi napa? anu mesti tau nggo mlayu di arisan mesti arek. Meniku lak ra ajar ta. Sampean mestine sing biasa ngoten niku. Ngene iki bingung aku. Wis kudu gandrung. Lan apa? Sopo manis kaya sira? Ngono gak gelem amen. Lha apa amen? Wani ngapek duwe anak. Oh, Sampean tau dadi anu nggih? Dadi nopo? Dadi menak jinggo ketoro Oh, guyang guyu. Ora apa sih? Melok ae iku. Oh. Sampeyan sing arep gendeng kena gawe ini wong gandrung-gandrung wong tengah dalan. Kait aksi ngene adakno. Wis ngene wis kondo karo bapak. Lan apa? Lek dino samangku aku ora iso bali. <laughs> Dene ratu wae. Lho ya aja ngenyek marang wong kaya jiwaku lho. Hmm. Berarti hmm. mungkin jiwaku. Apa <laughs> kaya oh, jiwaku? Sampeyan niku ngumpen ngoten ta? Dumek kula niku wong wedo ngoten ta? Sampeyan gudhong ning tengah dalan. Kak <laughs> isin lho diwadani wong kaya lali batok ngono kok digawe. Lah apa wong kula adus kena ge cebok kaya ngene. Eh, sepatune, Dik. Waduh. Napa ah, cukur ye? Sepatune pakune tek 2 kilo. <laughs> Mriki sing sampean kula ideki mriki. Walah anu kapan anu? Kapan opo? Kawinan. Lancang. Wetonmu apa? Nan apa sih? jemapon Oh, jemapon, 13. Sampean? Aku ya 13. 16 iku naga iku 16. Wah, iki mung ora rapi mesti cathek-cathekan terus iki. Sampeyan kurang ajar kok nyene diunjar-unjarno tambahan delodok. Anu, wong tuamu sapa jenenge? Sapa wadanane? Anu, nakon wadanan barang. Omah Iru aku. Sin pundi sih? Simo sih? Iya, Iru aku. Yang guyu lho nggih. Wis tadi pokoknya oleh aku untung-untungan jaluk sembarang keturutan, jaluk kak kelamben nah keturutan. Ya. Pantes. Bojoku sing dhisik kok. Konro. Oh, tak Napa? Oh, mau biar tau tak obong barang wisan. Ngono iku, ngono iku ati kaya. Nah, rai, e. Napa bapakku jeneng Dauk iku? Nah, ora. Permatan tak sampe guyu-guyu wong ning lho. Nah, yuk tak gandru. Ah, iki lho kok nyenggol nyenggol sing ah. Lho, ayo ta. Ah. ah arek iki. Karo bapak lho. Sopo? atau Bapak? Atau hari krian itu? Atau hari, oh, sama nek sama Bapak kula wedi sama. Waktu hari kok waktu halim, apa sih itu? ayo kupinge kandakno bapakmu lak tasih digudho wong lanang eh, wong niat tu niat apik kok tak gawe apik gak, tak oret-oret jange kon iki masih ngoten nggih men ngene dalang ngeten oh wis kandha wong tuamu lak muring-muring tak cucupe mbun-bunane yen apa tak cucupe mbun-bunane kandakno bapakku temen pak iki lho pak awas yo tak kandakno wong belang ora awas kon yo tak kandakno bapak karo bapak ayo tak anteni nduk perapatan kene nduk apane heeh sing dukun ya ngono. Panganan sak panganan tak hati-hati. Sego. Pangan kelingsih. Sego wis katape arep aku. Lontong apa maneh? Sing tak senengi mek panganan kembang-kembangan. Kembang melati, sengir. Kembang gading ayit. Apa maneh kembang kenongo? Ketir. Enak banget getir. Sopo iku? Eh alah. Luputin dokun tak rewangi tani. Sembarang duwe aku. Wong ngene-ngene kok mosok mung siji tok anak macam-macam, bebek telu. Sapi songo. pete walu leko. Pemane wedhus 35. Bruwang 50. buta sangang puluh pitu eh alah ya apa sih ngeramal ta kak ngono nih lho hari ini mana nanti sih wayah yang ini dan lo mulai lali lo pak. apa nak jangan lo ngantuk sama nak lo ngantuk ya pak lah apa kan kok mulai yang ini lo ya apa sih aku malah sama wara iya iya dua met titik sing hati-hati nek mm iya iya nang pasar entah nono pasar sepi terus ya aku ngenteni sepi nih uang mang gak mau belum lebu aku ya pak memang ngenteni sepi nih uang iya lereng gue larangan ta ya apa sih pak ya apa pak mui Wong blonjo kok ngenteni sepine wong iki lho, kak keliru ta kon. Ya bareng wong wis sepi aku mlebu. Gak ana wong dodol belas Wisan. Wis bersih padha mule kabeh. Pinter rek anakku. Kok lek wak bandeng. Lah kena len apa? Nah iki wak, tolene wak gatul. Gatul. Iya. <laughs> Pinter rek anakku. Lah guys sih. Iya. Gatul ciri. Nah ngono aja kenalan, Nak. Jarno uripe grene tak ceker-cekeran iki ne. Bapak iki wong aja putih ae lho, masih banteng ya putih, katul ya putih. Kene iki mang luru nggo nisan-nisan tandur-tanduran ngono ta? Iki mang ta. Iya. Lah iya apa? Aku laran ndok ngene pinggir kali-kali. <laughs> Aku Pinggir wangan iku mang. Lho gak metu pergol mang anak. Lho ndi? Nang pinggir kali ku mang. Oh iya napa? Mang gawon nak. Ya apa? Cek idik-idik bapak. <laughs> kon niku aja ngono ta Pak saiki iki yo hmm. kan emak sih iya. dhuwit iki gak perlu digambur-amburan wis gak blonjo dicelengi oh iya nak celeng ngono nak sisan bapak saya nyatem ya gak mangan apa-apa kon niku yo gak usah banteng-bantengan iki Pak hmm. cilik-cilik ae terus kan tukar apa mana nak bapak nah iki apa apa iki cari tetep bako oh iya bapak dayanan yang bako emang bako kan tukar apa pira ya iki mak titik Sak mini iki Mbak Titi. Iki gak kliru ta Mbak kone iki apa? Lho. Ya apa sih Pak Klop eh, aku. iki iki mang nggo apa tukumu iki mang? Kanjani wong wis gak ono ya mbus tak saut-sautno sak oleh. Iki duduk Mbak kone iki nak. iki? Iki jagung iki rambutnya jagung. Kon iki ya bapak nek sengir kabeh bapak irungi bapak iki. Padha wae, iki dicampur mbek kobot wis anggepen bakung. Oh, ngono ta ajane tukone anakku ya tak tak sedote nak engko. Dur ngodok banyu ta? Lho kok gak keliru ta? Sing godhog ngono mesti nek awakmu. Lah lha apa kok bapak kok godhog iku? Ya gentenan, Pak. Nek aku blonjo, bapak sing pawon. Din. Apa? Bu gelas mang kalau menggawe wedang ta apa? Iku mang. Iya. Apa sih? Lho, wong rasane duduk kaya duduk wedang kopi. Sampe nombe? Iya. Kapok. Lha ngopo? Wong kumang kocane kecap ya diombe. Oh niku pancene wis iso ae. Kecap wis entek. Terus kon mah lho, teko pas kok mbrabang-mbrabang lah apa? Niya Pak, aku ki mangajane ya mangkel, mangkane wis gak mule-mule aku wis bingung aku. lah apa kon? Tapi nangis aku isin, mosok wis gede nangis turu tembong ya. Sawangane. Iya ya. Iku lho aku mah digudha wong, Pak. Digudha wong? Heeh. Sapa? Pondok Embong lho wong iku ya yo ganteng tapi kurang ajar ya Pak. Aku lagi diwara bapak ta. Iya iya. sing sopan nang wong. Padahal aku ya wis sopan lho Pak. Lah ya apa wong pikir bapak nang kudu dituntut ta ah, iya ya. Jare aku jangan dirabi tapi kok Embong. Lho kan niku kan jangan dirabi. Iya iku Pak. Terus kan aku ya muring-muring tak kira. bener, ah, bener ya, ya. Hmm, iya, Pak. pun kurang ajar nggih, masih kula wong wedok tak sik hmm. duwe wong tuwa, sik duwe bapak. Bener nak ya. ndak akan bapak kula sampean. Bener, bener cocok. Dadak nang ngene. Ya apa? Ya apa sih rupane bapakmu? Oh, sampean nek semra bapak kula wedi. Gorene bapakmu. <laughs> Jarane ijo tuh. Ijo? Enggak. Eh. Gorene bapakmu. Hmm. Tak cucu pembun-bunane. Lho, lho, oh, sambil ngomongi teko semono. Cok pamane nak, kono anakku, cok pamane bapakmu dicocop kon nak ya apa nak? Aku yo hmm. melak nyocop nono. Lho lho lho. Rumangsa bapak iki kreco ta. Ya apa lho Pak, aku muring-muring ta. Muring-muring. Tak celatu. Wah, ya ngono lah, iya bener-bener. Iya. Hmm. Tapi aku gak seneng Pak nek gak sampean sing nglawan. Sawang aku gak nrimakno. Tetep bapak kok nglawan. Ya Pak, golek Pak. Wong iya benak wong nak. Wong blangkonan. Blangkonan? Iya Pak, blangkonan Pak. Lanun tenan kene nak. Eh, wong blangkonan. Wanteni arek wedok balik tangga omahe sing endi sih? Iku mang terus mule tasik budal <laughs> arek iku. Lah aku nduk kene tadi kembang bore aku. Sis-sis. <laughs> Sopo? Eh, dhewe. Ora apa iki antarane. Ganteng-ganteng yo enggak nganggo brengos. Yo gagas patuan. Ngono perbuatanmu. Lho, iki apa sih kaitane kula apa lah? Ora napa kok sampean niku? nyoba-nyoba muring-muring kok, oh. tapi aja nyandak nyandak wong tuwa. Ayo, saiki sing kula candhane kapan sampean niku? kula betah ta wau lah mboten. Durung Lakon salah. Enten omblong, anu apa? Eh, <laughs> omblong, omblong. Enten apa metuntung kaya kodhok niku lho. Kon rumah sane gudare wedok. Lho. Hah? Oh, wau ta? Yo. Nggih. Ya, ning aku. Nggih. Niki sih anakku. Oh, anak sampeyan ngeten lho bapak mertua. Eh, apa kok bapak mertua? Sampe kok metenteng. Oleh metenteng aku dadur anakku kurang ajar kon. Aduh, nyoba nyoba metenteng tapi jero seneng rasane ati. Kok senenge apa sih? Iku lho bakal mangan tuku, mangan tuku. <laughs> Lah kok ngepek mantu rupamu iku. Eh, gelem tak gelem tak ajar kon. Lho lah Eh, Pak? Lho, ngono ya. Lho, eh, aduh. Aduh, gelem tak ajar. Melayu. Eh, arek belangkonan. nendang glendung kayak nyambut gawe nomah wis jaran jaran jaran jaran jaran jaran jaran aduh aduh kok niku apa, kok niku lho aku ate ndelok wong baris saiki masih ngono gak nabrak-nabrak ngono lho kok niku kok niku ndelok wong baris ta dubur wong kampung ngola apa aku dubur ber <laughs> sok guyon ta iki ngene lho Rio aku lak diundang kenduren lho diundang kenduren sel susu kok gak gelem kok dipaksa ngono ta Iya kabeh wis nglumpuk aku malah kari ta. Nyaut kopi ae bapak kliru blangkon. Hmm, terus ya gak pantes lho kabeh kopian mosok kote blangkonan ta. Ya pantes ae, wong iki mosok mergo pakaian. bakon blangkonan bakon udeng-udengan kon kok boleh ulet ngono iki <laughs> maksudku ngene lho dek ya Kopi kopiamu tak silihe tak yeah. jali blangkon iki engko entenono nduk kene tak ono berkat gedang ijo sak lengen-lengen kok dicik ta kon niku ape urup ngono ta iya urup blangkon tak gawe iya kopi aku kon gawe iya lah sirahmu mbek sirah aku iki gede aku ah nah kon gawe lak lodok iki kopi ae gak apa-apa kok mburi tak subul sapu tangan ya <laughs> dicik ta Wah, kon iya sing ngeru kok lek kedune tak sangkan wong bono ngen kon. Gak apa-apa wis dilu engko tak oleno gedang ijo sing sak lengen-lengen ya entek dhewe wis aku wis paling-paling lek gedang ijo gak patah arep aku. Bisa dipercaya kata-kata. Mau ngapa tidur? Arek, <laughs> tak sile dilu yo. Iya iya jek-jek ya. Iya iya wis. Wis entek-entek no gedang ijo ne yo Dik yo. Wis wis pangan sih sampe gak eling-eling yo Dik. Iya. Golekne sing gedhe lah ya. Sing wijone nemen lho lho. Wah tepat temen rek, wah blangkon kita gaya apa nih gak koyok dalam. Eh, wong blangkon. Oh! Loh, sapa iki? Loh, sampean golek wedhus sampean ta? Oh, saiki aku dirobah wae ya. Rumah sama aku panggring ngono ta? Loh, sampean iku sing. Eh, ah, ta saiki ada awake digedhekno ate di plester ireng. Sik ta. Lah nek awakku lu saged mimpes iku. Ireng awak no. rumah sang ucap panggil. Lah kok nek iki saged ngedekaken awak nyilekaken awak kula niku ringsang ta. Kan rumah sane meringsang ta gak? Nggih mboten. Ah nek mboten iki. ayo, lho. Lho gede. Ayo. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, wong nek jane oleh rejeki lu ngipi sak ngipi kudu enak ae Ma bengi yo ngono jarku yo gak turu aku tapi yo ngantuk tok ae. Lu setengah telu gak kenek aku ono iringane omah. <laughs> lambe ku dileboni orang-orang. Par, <laughs> luri, waras ya. Waduh, eh. temuri temur. Kopengku cek kantil lah. Iya, Pak. Kopengku cek kantil. Lu kopengku cek kantil. Lah rumah samu dicili sapa? Oleh rezeki war. Lho ya, oleh kedang ijo. <laughs> Eh? Oleh kedang ijo. Waduh, wis tambah lenger belenger kok nek entek situ unae. Temen. Temen lah. Lho iya. Wis tulus karo ipenku mabeng. <laughs> Lah mang ketepakan kepethuk kon. Aku lah jangan diundang genduran tangga sebelah itu ta. Lah wis budal po. Nah, budal iku wong kabeh gawe kopi aku mau belangkonan ini kok sawangane aku nuwek sih, war? katik ngene ri nek diaturi kenduren iku nek hmm. katik nolak berarti kon nolak rezeki iya wis cocok sih iki gaen eh? lah kopiamu tak gaen iya lah mareng ngono wis tak gawon ku tak tinggal diluk ae lah kok iki pantes lar gunung-gunung kamu terus anjlok <laughs> ya berarti berarti kon nak ngancam padiku kon nek ngono lho ya gak ngancam ngono ya ngene lho kon gaen ku tak oleh gedang ijo nggo temen ta heeh hmm, duwowo waduh bonggole ku wates ngono <laughs> temen kontek situ ngono antarane kemlakaran kon ya. Iya. Ya tak tinggal ya. Temen. Kena ya wis. Iya iya. Wis pokok-pokok, popokno imanmu kon ya. Gak enak omonganmu kon niku. Tak dawakno oleh langgung Padang. <laughs> Heri. Eh. Kon niku deg-degi pikirku ae kon Iya iya. Wong blangko no. Iki pe oleh duwe iki rasane. Pak. Ate dicil-cili mawae. Paling dikongkon benakno genteng ya kira-kira. Ate dikurangi untune. Diganti apa jani untune? Heh. Lah kok untu meneng-meneng kon prekel. Jeng prekel iku sapa? Wong mangsak ngono lemune, mundak lemu, mundak kuru saiki tambah kari balung toi. Iki ya apa? Iki kawitane ya apa kaya ngono? Rumah sama ku panggil, Pak Kon. Iya. Engko tadi sik iki bae bakale ya iki diarani <laughs> wong guyu lho lek mboten guyu wong kari gusi tok rek guyu ayo eh. lho ayo lah napa iki tak gepuk dalam tak gepuk tak gepuk iki dadi apa gepuk ayo mbok eh. lho kan eh. tak dhisik ah, lho kok dhisik Wah, kon kulung kemah <laughs> bangka. Aduh, ya apa? <laughs> Aduh, ala apa war? Lho, lho. Eh, kon mari digebuk ya, war. Lho, <laughs> lho. Eh. Kok eh? kok susu-susu aku perlu ning ngekeki. Wut kenduren, kenduren. Eh. Kon kon iki dadi nujum ta kon. Aku iki wis mau gedang ijo aku mbleng. Ya apa lho? Aku mau gedang ijo aku mau. Duduk gedang ijo lho. Tak ganti gedang keloto. <laughs> Wah, hut hut kate ijo blangkon. <laughs> oh, lha apa? Hut kate kenduran ta kon. Engko tak dhisik kok wis kedasan. Ri, <laughs> ya apa gedang ijo ne? Wis. Tak kene menawar nawar. Rek, kon njaluk mati nek pojokan pasar kono. Iki mang, yo kate ijol kopi aku ati ijol blangkon. Gak luwih asale blangkon iki mang. Dadi bae. Blangkon mang teko njewan. Iya teko safari. Wong teko aku. Iya <laughs> apa? Teko aku. Mulane kon gak doyan gedang ijo. <laughs> aku mang teko iki. Nek kon gak arep gedang ijo iki kak jangan tak ngangai kan ya ora apa bani perahu tuh tangki ora apa lah apa lah iya lah iki ah. imam perkara apa sih wong kempuk sing gepuk ya aku lah nggo wedok ah engko tadi sik hmm? Kan mang digepuki wong kan iya perkara aku nggo dorek wedok yo nggih blangkon dadi sing nggo blangkon iki digepuki hmm, sing kok dhisik ijol ijol bisa ayo ayo ayo ayo lho lho sirahe dhewe digepuki lho pak pak se pak aja kok kok kok bapak adre bapak rek kliru iki kelompok tadi situ iki dene sik ngene wis sampean jaraken bapak sampean niku nek pun batune entek lak meneng karepe dhewe eh rumah sammu golek sabar bang sabar bar sabar sabar wak sabar wak ngenteni ngonceki gedang ijo <laughs> Oh, dadi petekane teko anake. <laughs> Kok gak di-stop iki ya hajur ndas iki, Mang. Antara Terus karepmu ya apa karepmu? Niat apa, Pak? Heeh. Sampe ngawur tok ae, Pak. Wis ngawur, kan disumbari wong kaya ngene Bapak gak medhot aja pikire Bapak. Ayo. Lah iya wong sak iki kaya sampe gebuki kabeh. Lah ya apa wong blangkonan hari ini? Jangan nang tak ngono apa sih? Wong blangkonan. Goleki wong blangkonan. Iya. Masa tak ngono gebuki? Lah ya apa? tahun goleki perlune tak kon ngradi aku. Lah, dhisik lah, dhisik lah. Apa? Dadi kon mang gak perlu digebuki kon goleki sakjane. Karepe sik anake ya ngono. Sing kon rabi. Iya. Nang ngono kon gawe wadal kancane mangan gedang ijo. <laughs> Lah iya, dadi rabiku kancaku <laughs> sik ajur ngono lho. Dadi aku gak mangan gedang ijo tapi mangan gepuk sama gelegen aku. <laughs> Ngeten lho Bapak Mertua nggih. Panjen ini iki. Susune lho bapak marotua marotua. Jare sing salah paham iki sampeyan. Eh, salah paham. Dadi dikinaken dhisik mun kesusu budal teng pundi. Terus anak sampean ngomong napa? Lah lek sampean gepuk niki kula imbalaken wong sak pasar. Lah nggih. Wong sak boyar kabeh. Aku kadung imusi arene. <laughs> Waduh. Male kula dadi sasaran. Wah, wah. Imusi wah. Eh, Karepmu ya apa, Din? Sing iki lho, Pak. kudu sing bogang kudu sing lemu dadi kon pilih arek iki mang iya sing brengos sing iki eh, sing cili iku gak gelem kok lah niki kula ah, ah. rambuté dhewe niki menawar oh tak tonyo kon <laughs> gak wis kon nek njaluk tuntunan sing kuru iki ya gak apa-apa ya oh, <laughs> gelek ah. ya <laughs> oh, tak no lah iki ngene Nek panjen sampean pun sadar, Pak. Hmm. Sembarang nu dipikir dhisik, mboten persoalan niki tok, persoalan liyane. Iya, iya. Sing akibate teng gegeran niku dipikir dhisik, nggih. Iya, nggih. Ngoten, sampean niku butuh anake wong ngene tengah dalan. Sampe nek seneng kali kula nggih sampe nglamar lho. Ya bapakne lungo ono Rasa kula gak disengkut ngene kok <laughs> Ya apa apa? Termasuk ya, bapakne lungo ono Bapakne dilungguhi. Eh, Ayo. Eh, kliru. Dilungguhi kursi lho nak ya ngono lho. Ditamoni ditamoni. Nek meneh maneh ngene nak ya bapak iki ya gak nglarang kon ngira adikmu ya gak nglarang. Tapi carane sing apik, sing sopan. Dadi awakmu iku kudu nangane Bapak Rono, cek sampe digudhong tengah dalan ka api. Nggih, Bos. Ya. Nggih, Bos. Nggih, Bos. Wis saiki ngene ae wis arene semari loro kabeh. Ayo ta. Hmm. Wong limo iki yo. Ayo reneng-reneng ayo. Dadi mulihno pikiran sing sumpek mang lu, ya. Ngono. Jura Julia kepu. Kok apa wis ah. eh, mlakune sampe joget mlakune sampe seyek-seyek sithik ngono ri sik joget-joget lek kase ngidung ngono ae oh, yo yo melok ora pak aku tak melok wis ya dadi bojoku cek ayem lah